Leon μυν φοβεθείς καί αλόπεξ. Λέον τος κοιμόμενου μυς το σώμα διέδραμεν. Χωδε εξαναστάς παντακόθεν περί ειλίτετο σδε τόν τόν προζέλε λυθώτα. Αλόπεξ δε αυτόν θεαζαμένε ον έιδισδεν ει λέον ον μυν kai hos apecrinato uton mun ephobeetzen e thaumasa de eitis leontos koimo menu to soman epidramein et olmesen. Ho logos didasceis tu phronimus ton anthropon mede ton metrion pragmaton kataphronein.